Okej, okay, e hapim edhe për sot klubin e mëngjesit Mirë se keni ardhur që të gjithë në Club FM në 100.4 Miq të dashur mirëmëngjesi Data dhjetë Mund ta themi, mund ta themi E, thë, po me plot gojën që okay. iku dhe marsi Faleminderit Po ikën dhe marsi, pak nga pak um, Shpresoj që të jeni që të gjithë Që të gjithë mirë sot Mirë sepse kam përshtypjen që parashikimi për rënien e shiut sot nuk do të jetë. Ka dështuar. Saktë. Po, parashikimi. Pikasa po ka dështuar. Kështu e kishte me me shi sot po? Po. po Por nuk po ndodh. Le të shpresojmë që duket bukur, duket lezetshëm. Në fakt kur e pashë sot mëngjes u gëzova dhe doja ta kontrolloja për superan bar. Mhm. Se ti e ke parasysh Olta, nuk ka jeti. Po pra po. Po gjithsesi pastaj do ta kontrollojmë, është mhm. sigurt. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1862, qeveria e Shteteve të Bashkuara nxori në qarkullim kartëmonedhën për herë të parë. Deri atëherë, njësia monetare amerikane ishte tradicionalisht vetëm në formën e monedhave prej ari dhe argjendi, dhe vlera e të cilave varej nga pesha e tyre. Në vitin 1910, u hoq skllavëria në Kinë. Në vitin 1912, Yuan Shikai jep betimin si presidenti i dytë i përkohshëm i Republikës së Kinës. Në vitin 1922, Mahatma Gandhi arrestohet në Indi. Ai u gjykua për kryengritje dhe u dënua me 6 vjet burg. Në vitin 1933, Nevada u bë shteti i parë amerikan që ka vendosur rregullat për drogën. Në vitin 1940 erdhi në jetë aktori amerikan Chuck Norris. Në vitin 1958 erdhi në jetë aktorja amerikane Sharon Stone. Në vitin 1959, Sweet Bird of Youth nga Tennessee Williams u shfaq për herë të parë në New York City. Në vitin 1971, Senati Amerikan miratoi një ndryshim për të ulur moshën e votimit në 18 vjeç. Në vitin 1977, astronautët zbuluan për herë të parë unazat që rrethojnë planetin e Uranit. Në vitin 1979, James Brown luajti për herë të parë në Grand Ole Opry. Në vitin 1990, në Haiti, Prosper Avril rrëzohet nga pushteti vetëm 18 muaj pas marrjes së postit me një grusht shteti. Në vitin 1992, Prince mori një çmim për arritjet gjatë jetës së tij në Soul Train Awards. Në vitin 2006, anija kozmike Mars Reconnaissance arrin në planetin Mars. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 tani është e 11 minuta. Ëh, uh, Jeri ka një një frymzim për ditën e sotme, një shprehje që ajo ka sjell për ta dëgjuar pikërisht tani. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje nga Fan Noli dhe është kjo. Mëkatar nuk jam, Por as rreth vetes nuk shoh ndonjë shenjtor. Ah. Ah. Ah. Do të kështu. Ah. Aty midis, domethënë. Aty midis. Po. Po. Po kur e ka thënë këtë? Apo ah, kjo është kur. Kjo, kjo praktikisht është diçka që çdo njeri mund ta thotë. Do të thotë që po ta përsëris. Domethënë që kjo ngjit po mhm. themi kështu gjërësisht, është si akullorja, pëlqehet. Po ndryshe ne themi që asnjeri nuk është i përsosur. Po, edhe të gjithë e pranojnë kështu. Megjithëse unë si më shumë kështu. Po lexoja në një, dhe e kemi pak më vonë këtu në klubin e mëngjesit, për shembull mhm. që ata që nuk pranojnë kritikat e njerëzve që i rrethojnë, mendojnë ë uh, shkencëtarët tani se mund të jenë uh, gjeni. Prandaj. Si është mendojnë ata? Jo, jo, jo. shkencëtarët po mendojnë që nëse ti je një tip për shembull që s'pranon kritika nga askush, ë Mund të jesh gjeni. Mo, mund edhe mos jesh, mund edhe të jesh. Mund të jesh dhe kundër. Ti je kështu, harbut, po ose por mund të jesh vetëm shumë. Ka një shans, kështu, hmm. një në një mijë që mund të jesh gjeni. Ë, uh, nëse nuk pranon kritikat. Po ky i pranon me sa duket. Edhe të gjithë apo jo. Mm. Derisa thotë mm. se jam mëkatar nuk po, jam, edhe, por as rreth vetes nuk shoh ndonjë shenjtor. Do të ketë një moshë gjeniu. Mendoj. Sa vazhdon shkoj deri. Po. Jo, 32, 33, 34, ti s'pranon kritika, ndërkohë në jetën tënde... Duhet pyesim Pandi Laçon, është... Më duket se është 14-15 vjeçëve. A ke fjalën për gjeniun në vlogë, vogël? Po. Nejse, okej. Okay. Sa dëgjuam walk nga Kwabs këtu në klubin e mëngjesit, mirë se keni ardhur që të gjithë ju përshëndesim. Ju urojmë një ditë fantastike përpara. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Ëm, um, Po shikoja një histori që më duket më duket shumë e çuditshme, por është historia e një shtëpie e cila është vandalizuar me vezë për një vit rresht. Wow. Është shtëpia e një burri 85 vjeçar, është mm. një vjetër atje që banon një pensionist pra, siç i bie. Dhe çfarë ndodh është që policia ka një vit që e ka marrë vesh. Disa herë në javë shtëpia mm. Goditet me vezë. Po kush e godet? Nuk dihet se kush e godet. Wow. E godet dikush nga larg, thon dy blloqe larg. Dhe uh, edhe pse kanë uh, kanë pasur uh, polici që kanë ndenjur atje tek vendi, mm -hmm. duke përgjuar, të fshehur, kanë pasur kamera të sigurisë, kanë uh, shpërndar, kanë bërë edhe analiza të vezëve madje mm -hmm. dhe nuk gjendet se kush i gjuan ato vezë. Duhet të jetë wow, njëri, wow. mendoj unë, dy blloqe larg që kanë nishan dhe ai mund të ketë bërë një gjë. Po mendoja, mm -hmm. po mhm. mendoja. Ndoshta, ndoshta ai ka menduar për një trajektore që e gjuan për shembull ka një pikë tjetër që shikon, e gjuan duke ditur se ku do bjerë ajo veza. Po. Domethënë që nuk është në në linjën e shikimit. Po. Mund të jetë duke bërë një lloj eksperimenti, mund të jetë shumë i mirë. Të ketë krahun e një Ku di unë, quarterbacku. E ta godasë atë atë vezën uh, aq fort. Por që kjo është kjo është që po ndodh atje. Një vit rresht. Një vit rresht ndodh ndodh kjo. Policia nuk di të japi asnjë përgjigje. Kush e gjuan shpinë me vezë disa herë në javë? Imagjino dhe dhe kur gjuajn, uh, thon kur fillojn vezët, fillojn po. me me nga me nga 3 nga 4. Ëh, mm -hmm. uh, do të ketë mos ka ndonjë makineri ky. Ose mund të ketë ashtu? S'ka mundsi. Po. Ose mund të ketë krijuar një mekanizëm të tillë. Nuk dihet edhe se çfarë problemi ka me gjyshin që banon tek shtëpia. Po po ta shikosh shtëpinë për shembull, duket që mhm. ka gjithë atë pjesën e përparme të goditur me vezë. Dallon njollat e vezëve që kanë ndenjur. Sepse kjo, e thon ata, është duke prishur edhe edhe bojën, ajo. Se gjuan gjatë natës, për shembull, dhe gjatë natës duket sikur janë plumba. Kërcet veza, kërcet veza. Po pra kështu. Policia është angazhuar 100% gjatë këtij viti po, dhe po është e pamundur ta ta dinë se kush gjuan me vezë. Gjithsesi. Kur është shumë qetësi dëgjohet ashtu. Po duhet të ketë duhet të ketë duhet të ketë një problem ai. Nuk e di se çka pasur, domethënë aty është sherr. Është një po. personal. Kjo është, kjo është ideja. Mm. Okej, mirë, kthehemi pas pak tani dëgjojmë muzikë është Taylor Swift me Style në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Ora është 7:28 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ëm um, doja të bëj një pyetje që do të jetë edhe në faqen tonë Facebook atje e postuar miq të dashur për uh, mëngjesin e sotëm dhe juve mundet nëse doni të vini jeni të mirëpritur të shkruani uh, edhe ju diçka. Në lidhje me këtë, në klubin e mëngjesit pyetja është cilat janë ato uh, përkujdesje, gjeste, sjellje që nuk duhet të ndryshojnë kurrë në në një çift. Se kjo është një gjë që ndodh, ë uh, me kalimin e kohës që po. njerëzit mhm. ndryshojnë, apo nuk se çfarë. Apo disa gjëra bëhen në rutinë, apo mendohet se janë të mirëqena për shkakun. Po. Dhe mund mos shtyhet më. Po. Është vërtet, po çfarë mund të ndihmonte që të shtyhej sa më gjatë është pyetja atëherë. Altin. Ë, uh, cilat janë ato ato përkujdesje, ato gjeste që njeriu mund të bëjë. E këto po, tani kam përshtypjen ka shumë në fakt, duhet të them. E vërtetë është ajo, por çfarë? Fjala është se e para e punës në çdo gjë duhet parë interesi, interesi yt vetjak. Po. po. E vetjak dhe i përgjithshëm, sepse këtu shkojnë paralel, kam përshtypjen unë. Jo. Ato ti thua në si është ajo? Në një mirëqenie të plotë. Nganjëherë edhe rutina është e domosdoshme. Ka një shprehje këta në çfarë është shprehja në anglisht që thotë uh, happy wife, happy life. Se Altini po mendohet, Altini thotë jo, ka shumë. Jo, unë them po. shumë ka, po në fillim duhet ta nisësh nga, domethënë duhet të mbash mend eksaktësisht, eksaktësisht pasi jo, po mm. në mënyrë të përafërt, mm -hmm. numrin e puthjeve. Për shembull, në qoftë se më përpara e puthje për shembull 7 herë ose 10 herë, po, po, Duhet të bësh grafik tani, ta puthësh për shtatë. Putet për shemb. Altini duket sikur do bëjë detyrat e shtëpisë. Ti thua që moment duhet të vinë në ngritje. Po sepse është garant që do të thotë që dikur më puthje më shumë edhe. Mhm. Kështu që mhm. në qoftë se ti e pranon këtë, aty do të thotë që pasioni ka vdekur. Po. Çi do ti thua, po tani më parë Kështu që këtë duhet ta mbash mend. Pra sipas Altinit, një herë puth me qejf. Pastaj tërë kohën është për të mbushur numrin. Është detyra. Po, po them më të çfarë duhet. Ai thotë se si e puth ti është gjë tjetër. Po. po. Që sado që mund të jetë mekanizuar pak si kështu, si si po, po. si proces. Përkujdesja dhe vëmendja pastaj po prapë do të jenë në të njëjtin intensitet. Po një sekondë tani se tani se se ka ka një gjë për shkakun se kur është çift i ri, normalisht po, po, janë të sapo një. Edhe unë me këtë jam. Edhe mosha ka ndryshuar, se s'është gjithmonë e njëjta. Këto. Kështu që edhe ti je 80 vjeç, kjo s'do të thotë që ti do dalësh mes rrugës. Mjafton imagjinata njeri. Edhe të ngrihen qimet përpjetë tani, po. po, si? Se se s'ka lezet, o gjyshe. S'ka lezet. Çosh. Po mendoj unë, të paktën doja. Fitojmë mirë kohët. E di kur çma. Kur ishim më të vegjël. Unë zot them mos gjem pas asaj që thua ti, është është. Ec mi gruthot. Ehm, um, Kid Rock, më dashur këndon këngën e vet First Kiss, Cilat janë ato gjeste, sjellje, përkujdesje që në çift duhet të jenë prezente sa më shumë, sa më gjatë për ta mbajtur jetën të lumtur? 069 20 70 222 çfarë bëni ju? 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Orka Binke është anagrama për uh, ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit Orka Binke mm -hmm. është sikur të mbash një orkë Për shembull t'i thuash orkës A ta provojmë njëherë të të mbajmë në këmbë Të qëndrosh Edhe orka ngrihet dhe pastaj bie Edhe thua orka Binke mm -hmm. Cila do të jetë dhurata, Olta? Do jetë një orë nga Premium Watches. Një orka nga Premium Watches. Bravo Olta. O R K A B I N K E. O R K A B I N K E. Orka binke. Dakord. Mm. Okej. Okay. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Kjo është uh, anagrama për ditën e sotme. Orka binke miq të dashur. Provojeni për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Ja tani fjalën Njerit për njërën nga historitë që ajo do të tregojë. Dhe uh, vjen një histori e çuditshme nga Britania, është një zotëri rreth 40-tave, ka emrin Nick Hess dhe uh, ka një problem dhe një çrregullim shumë të rrallë në stomakun e tij. Mm. Faktikisht nuk është ngjarja e parë që ne kemi dëgjuar që të jetë në këtë formë, por çfarë ka ndodhur është që uh, çfarëdolloj ushqimi që përmban karbohidrate, mm. ti mm. kthehet mm. në stomak në alkool. automatikisht. Oh, pra, e kam dëgjuar këtë po. po. Po, ka pasur dhe raste të tilla, po. të tilla, po. Ai që bëhej tapë kot, duke ndenjur. Ka një problem sepse ky nuk e dinte që kishte këtë lloj çrregullimi në stomakun e tij. Dhe në momentin që hante patate, fillimisht ka ngrënë për drekë patate, nuk e dinte. Se si i filloi papritur kjo? Se ai tjetri që kishim ne, kishte që nga familja, ai hante, ai kishte ditë të kishte. Është po I ndodhi më pas. Ai ishte i alkoolizuar fare ai tjetri. Ai jo, edhe unë kam vite tash, bebe. Po ka pasur probleme sepse në momentin që ka mbaruar drekën dhe ka pasur uh, Po ka nisur një dietë pa po, karbohidrate domethënë. Uh, po, sepse tanimë që është zbuluar që ky ka këtë lloj çrregullimi, mm. po ka pasur probleme në familje me bashkëshorten, sepse fillonte të dyshonte që burri i saj kishte probleme me alkoolin, se ishte gjithë kohën. Po ajo mendonte se ky ishte pijanec. Po, dhe bënte kontroll si çdo grua e mirë, po. Bënte kontroll të imtësishëm në shtëpi, në apartamentin ku jetonin, ë me shpresën se do gjente ndonjë shishe bosh alkooli, por nuk e doli mbanë deri në momentin që e kanë dërguar në spital sepse ishte shumë i dehur. E bukura është që ai ma kishte problem me alkoolin. Ka pas probleme me alkoolin, ndoshta po. Po dikur e kishte kaluar këtë pjesë. Ka pas një gjë të mirë. Që unë nuk kam nevojë fare të blej shishe vëlla. E kupton domethënë. Ah, Fus një patate në mënyrë natyrale. Bë, bë, u sa edhe edhe edhe dy patate. Se ai e kupton, ai është komplet i alkoolizuar, po ai është në rregull, kërko sa duash për shishe në shtëpi tani. e kanë dërguar në spital dhe kanë zbuluar pikërisht. Ai mund të bëjë shumë. Kishte një problem. Ndërkohë që gruaja duke duke ulërirë, imagjinoje duke hapur dollap. Ku janë? Ku janë shishet? Ai është duke ngrënë patate, patate të skuqura në mes të shtëpisë kështu duke e parë. Kështu krap. E pive, ha? E tani po ha patate. Dhe përveç se i kanë dhënë një dietë që nuk përmban karbohidrate, gjithashtu ka marrë edhe ilaçe për ta kontrolluar. Për të hequr po. atë magji që ai ka, do të thënë. Është, i heq ngjyrat botës së tij. Po. po. Ele ele nëse realiteti është më kam më shumë më bardhezi tani po. po. Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Faleminderit Jeri, ju kujtoj që anagrama për ditën e sotme miq të dashur është Orka Binke, Orka Binke në klubin e mëngjesit.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 Unë jam Blendi. Dhe Pyetja është kjo. Statistikat tregojnë mm -hmm. se ushqimet janë shtrenjtuar kaq përqind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, 2014-s. Pra në pranverën e 2014-s apo në mhm. prag të pranverës 2014 ishin kaq përqind më të lira. Po. Ndërsa tani janë kaq përqind më të shtrenjta, sa përqind, sa janë shtrenjtuar ushqimet në një vit. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Që në një formë është sa më të varfër jeni mm. Edhe jemi Që të gjithë domethënë krahasuar me një vit uh, Sa na është ulur rroga Apo ku di se çfarë Se këto gjërat këto kuptim kanë apo jo? Në një farë mënyre. Po. Mirë, shumë mirë. Atëherë, ëm um, ndërkohë, ndërkohë unë dua ta ftoj Jerin që të marrë edhe tre letrat sepse ne i kemi pyetjet për uh, sa e njohim kolegun, wow. e sa e njohim kolegen. Nëse doni, nëse s'doni, nuk e bëjmë. Apo doni që ta bëjmë lojën? Duam, duam. Okej. Okay. Olta. Ju kujtoj që anagrama është Orka Binka, Orka Binke, Orka Binke. Kush do të zgjedhë i pari? Altini? Po, unë do të zgjedh i pari. Jemi në prag të lojës sa e njohim kolegun miq të dashur Altini do të zgjedhë i pari, pastaj Olta dhe më pas E bëjmë lojën, po. Atëherë çfarë do ndodhi është kjo miq, dashur, un kam tre pyetje, e janë tre pyetje të cilat do t'ia drejtoj Altinit pak më vonë. Së pari këto pyetje do t'ia drejtoj Jerit dhe Oltës, mm -hmm. kolegeve të Altinit çdo ditë ata punojnë së bashku. Le të shohim se sa vajzat e njohin kolegun e tyre. Sa mendojnë ato se do ta parashikojnë Altinin. 069 20 70 222 është numri i telefonit ku edhe ju me SMS mund të merrni pjesë në lojë. Mjafton që të jepni tre përgjigje, ashtu si mendoni se Altini do të përgjigjet dhe ai prej jush i cili do apo e cila do të ketë saktë përgjigjet e veta ka për të fituar një dhuratë në klubin e mëngjesit, nëse mundesh e ke mbas mbas shpine Jeri është njëra nga kopjet e romanit uh, Drita midis oqeaneve. Mhm. Mm Okej. Okay? Kështu që uh, për një kopje të Drita midis oqeaneve Që sapo ka dal në nëpër librari nga ML Stedman, ne do të luajmë tani lojën e Altinit. Altini nuk na dëgjon më, është larguar nga studioja, ka vendosur tjetër gjë në kufjet e tij, kështu që ne mund të flasim lirisht. Goca, pyetja e parë për Altinin është mhm. kjo. Altin, do të zgjidhje të kesh një shofer personal tan që pi oh. fshehtas teje, një shofer personal por që pi Fshehtas teje, alkool është fjala. Mm, po, kuptoj. Apo është tap gjithkohës me pak fjalë. Ndoshta. Apo të kesh një punëtore shtëpie që të vjedh. Oj oj oj. Pra të kesh një shofer që pi. Apo një punëtore, një babysitter, ku di un se çfarë, sipas nevojës, që të vjedh. Që të vjedh, një pastruese ndoshta. Po ti e di që të vjedh apo nuk e di? Po s'do dish, po ti tani e di dhe mund po ta heqësh nga puna. Tani, tani e di ti, po tani o do heqësh këtë, o do mbash shoferin pastaj. Mm -hmm. Shoferin pianec. Oj oj oj. Kokën në rrezik. Po. Okej. Okay. Pyetja nr. 2 për Altinin është kjo. Altin do të zgjidhje të kishe 6 gishta në çdo dorë. duar me gjashtë gishta, ka njerëz që kanë. Mm -hmm. Madje mund t'i hyjnë në punë Altinit me profesionin që ka, me ato shinat. Po, mhm. Mm Imagjino mund të kontrollojë një kanal tjetër. Po. Po. Audio vetëm uh, me një gisht plus. Apo të mos kesh veshët. Llapat e veshëve. Të kesh vetëm uh, vrimat, edhe funksionin e brendshëm po. Po jo Jo vesh të dukshëm. wow. Okej? Okay? Okej. Okay. Pra të kesh gjashtë gishta mm -hmm. në secilën prej duart, Apo të kesh vetëm vrima. Mm -hmm. Dhe jo vesh, llapa veshësh. Hiç okay. vath, s'ka ku t'i vërë vath. Vath në vesh harroje. Një çengel në vesh ndoshta. Okej. Altini pa vesh. Okay. Dhe pyetja, pyetja e tretë e fundit është kjo. Mos u shqetëso Altin, Altini po shqetësohet se dëgjon, shikon Oltën. Atëherë, atëherë. E kam e Lorin. Atëherë. Goca. Altin do të zgjidhje, mm. do të zgjidhje të martoheshe me shpirtin tënd binjak. Tam. Por të mos e konsumoje dot lidhjen. Të martohesh me shpirtin binjak, por të mos e konsumosh kurrë martesën, apo të martohesh pa dashuri. E ti të bësh namin domethënë pastaj. Atje të shkon mendja ty, unë po them, të bësh namin. Po tani e kundërt të parë s'ke. Shiko teknikisht mund të bësh namin në të dy rastet. Mund të kesh një sjellje normale. Nuk e di. Ë uh, ja njeri gjeti një zgjidhje. Po, po sigurisht. Pra të martohesh me shpirtin binjak. Por të mos e konsumosh dot martesën apo të martohesh pa dashuri. Kjo është pyetje për Altinin. Mhm. Mm Okej, okay, Kosa. Do rrugës. Në rregull. Tani jepni tre përgjigjet. Juve mund të jepni tre përgjigjet tuaja në 069 20 70 222 pyetja e parë. Të kesh një shofer personal që pi apo një punëtore shtëpie që të vjedh. Pyetja e dytë është të kesh gjashtë gishta në secilën dorë apo të mos kesh llapa veshësh. Pyetja e tretë është të martohesh me shpirtin binjak por kurrë mos ta konsumosh dot këtë lidhje. Apo të martohesh pa dashuri. Mm -hmm. Këto janë uh, tre pyetjet. Avril Lavigne do të vi tani. Give me what you like është titulli i kësaj kënge. Altinit po ja bëj me shenjë që ta luaj dhe e ka kuptuar sigurisht. 7:53 minuta është ora në këtë moment. Miq të dashur, ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Do të bëjmë përgjigjet e tua tani në klubin e mëngjesit. Këtu jam dhe unë gati. Do të përgjigjesh ndershmërisht pa u betuar, më parë nuk ka nevojë. Atëherë. Gati? Gati. Pyetja e parë është kjo. Do të zgjidhje Altin të kesh një shofer personal i cili pi. Mhm. Mm Fshehtas teje. Apo Të kesh një punëtore shtëpie që të vjedh. Ë uh, Mendoj mos u mos u nxito. Një shofer që pi apo një punëtore që të vjedh. Më mirë një shofer që pi them të drejtën se punëtoren kur ta marrësh vesh ti është tepër vonë. Është tepër vonë. Atëherë një shofer që pi ka zgjedhur Altini, do një shofer që të pi, një shofer që pi, E habit me njeri ka gjetur shofer pijanec ka zgjedhur Edhe ojta e po mirë po ti vlerëson më shumë uh, perlat a mm. gjerdanët Që mund të të vjedhi punëtorja se sa jetën tënde Po. Ai mund të të përplasi ty. Shoferët gjithë pinë ti. Okej, okay, mirë dakor. Atëherë pyetja numër 2 për uh, shumë keq, shumë keq. Pyetja numër 2 për Altinin është kjo. Je treguar lekist te kjo. Te, se mund edhe ta zgjidhje këtë punë. Po mund edhe ta zgjidhje vërtet. T'i fusje ato gjërat me vlerë në kasafortë edhe ta, nejse, okay. Ë, uh, pyetja është kjo. Të kesh 6 gishta në secilën dorë? Mhm. Mm apo 12. Po, të kesh 12 gishta. Apo të mos kesh llapat e veshëve. Ë, uh, por të dëgjosh normalisht vetëm se me çfarë? Ato që ti do të quash vrimat. Më mirë të kem gjashtë gishta në secilën dorë. Në secilën dorë. Okej, okay, gjashtë gishta ka thënë uh, Jeri, po. Bravo Jeri, Jeri, bravo. Mirko Olta ka thënë? Ne nuk ja shohim ndër veshët Altinit se gjithmonë mban kufje. Është me kufje. Të mos kishte llapat e veshëve. Jo, jo. Po tani ka, i ka llapat e veshëve. Po mos rigjitet me kufje. Do ishte ironi sikur mos. Po, po atje ta lëshë me mua pas. Nuk ishte as kështu. Do zgjasje, do zgjasje. Kam shihur në Altin që në rast se nuk po, do të pra. kishe llapat e veshëve do mbaje kufje shumë më gjatë. Kjo është çfarë bën tani. Do vini në rrugën me kufje kështu për. Do zgjasje çik flokë. Gjithsesi, pyetja e fundit është kjo, a ti do të zgjidhje që të martohesh me shpirtin tënd binjak, mhm. dashurinë e jetës, mhm. por të mos e konsumosh dot këtë martesë? Po. Asnjëherë. Apo të martohesh pa dashuri. Ai ai ai ai. Tetë e nëntë minuta tani në klubin e mëngjesit, mirëmëngjes që të gjithëve ju përshëndesim miq, është uh, koha për të dëgjuar zërin e përgjumur për ditën e sotme Altini çdo mëngjes në këtë orë na lëshon një personazh të cilit i ka ndryshuar zërin, objekti i lojës është të zbulojmë se kush është ky apo kjo. Nuk diskutohet ajo që vjen tek presidenti, diskutohet ajo që reflekton presidenti në në publik, qoftë edhe me heshtje. 0-6-9-20-70-222 Duke folur për El Presidente wow. Kujdes 0-6-9-20-70-222 A mund ta dëgjojmë dhe një herë të lutem? Patjetër Jeri Nuk diskutohet ajo që vjen tek presidenti Diskutohet ajo që reflekton presidenti në, në publik Qoftë edhe me heshtje Shkëlqyeshëm. Okej, okay, u mor vesh edhe kjo. Mm. Atëherë, kemi fitues edhe në lidhje me anagramën e ditës sotme miq të dashur ishte Orka Binke. Anagrama jonë me Orkën mm -hmm. dhe do thotë karbonike. Bravo. Karbonike, Orka Binke do thotë karbonike. Kush e ka gjetur? Fituese Ardita 388 i mbaron numri fiton orën nga Primi Watches. Bravo, Bravo Ardita. Të lumtë, Orka Binke. Mirë, ëm um, kjo iku. Mbaruam me këtë. Fitues të tjerë Olta në lidhje me lojën e Altinit? Është Marloni që e ka gjetur i pari, fiton mm -hmm. librin Drita midis oqeaneve. Drita Bravo. midis oqeaneve ka ka qenë i pari me tre përgjigje të njëjta me Altinin. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, mirë, shkëlqyeshëm. Dhe 5.4% ka thënë Elda Fiton dy bileta për Prit për cedi. Prit për cedi. 5.4% ka thënë Elda. Okej, okay, mirë. Ë, uh, më shëra fjala, ë, uh, të premten me Gimin këtë këtë libër do të kemi. Mhm. Mm për të folur. Dakord. Flasim me Gimin uh, mbi librat, miq të dashur çdo të premte me kritikun letrar Agim Baçi këtu në klubin e mëngjesit. Edhe kjo do të jetë në orën 8:15 ditën e premte, por do të jetë për këtë libër, pra uh, Drita midis oqeaneve, me këtë roman. Uh, ndërkohë, ndërkohë, çuna dhe goca. Mm -hmm. U dha edhe kjo 54 po. Po, u dha. Atëherë mund të mund të vazhdojmë programin qetësisht sepse nuk kemi më asnjë gjë për jo, për momentin. Po shikojmë për shembull uh, një histori, është një kompani e cila quhet Fast Company në fakt, ë mm -hmm. uh, ose është Fast Company ajo media e cila flet për këtë. Dhe këta janë ca çuna, të cilët kanë filluar një biznes të jashtëzakonshëm. Këta bëjnë para duke bërë poezi. E mund të jenë të vetmit, mendoj unë, që kanë arritur t'i nxjerrin lek poezisë. Poezisë. Se zakonisht thonë që poetët vdesin të varfër, mm. por uh, jo këta poetë. Çfarë ka ndodhur është që këta bëjnë haiku. Haiku, ato vargjet uh, uh, vargjet japoneze, japoneze me tre rreshta që janë uh, janë 17 17 bashkëtingëllore, mm -hmm. të ndara 575. 575 në 3 masa metrike, siç quhet. Ë uh, dhe kjo është një haiku, një poezi e vogël mm -hmm. japoneze. Këta tani kanë dashur që të fillojnë një një biznes, kishin ca ide dhe çfarë bënin fillimisht, dilnin në për cepa rrugësh e godinash të rëndësishme ku kalonin nga këta udhëheqësit e biznesit. Tam. Dhe këta donin t'u propozonin atyre një ide për për një produkt apo për një shërbim që këta kishin. Mm. Dhe për ta bërë këtë, filluan të përdornin vargjet. Vargjet. Ah, mirëpo, aq u eci që njerëzit me të cilët këta flisnin në vargje, mm -hmm. për të thënë ideja ime për biznes është një nga një të madh. Ata thanë, oh, "më pëlqen se si ti bën poezi." Dhe i thanë, "Dëgjo, ne kemi një kemi një mbledhje këtu te Google-i. Kemi një nga këto konferencat tona. Tam. A do vini juve në festën tonë? Edhe shpërndahuni midis turmës." dhe bëni poezi, për atë që kërkon me lek. Si ata që lyejnë fytyrat, si ata që Tam. bëjnë lodra me tullumbace, e, këta mm, vetëm mm. vijnë atje me poezitë e tyre. Edhe thonë një natë për shembull, uh, arrijnë të bëjnë edhe në pabe të caktuara për shembull i ftojnë, dhe këta lëvizin midis tavolinave dhe u bëjnë vajzave poezi, si një trëndafil. Ëm um, 250 dollar. Mundësin e ke um, Kaq, kaq ishte për momentin kjo uh, Kemi bërë dhe një pyetje Që është në faqen tonë Facebook Facebook.com fraksion klubi mëngjesit meqë ra fjala Facebook.com fraksion klubi mëngjesit dhe ne ju mirëpresim gjithë kohës atje Pyetja është cilat janë ato Si e kam shkruajtur Cilat janë ato përkujdesje gjeste Sjellje që nuk duhet të ndryshojnë kurrë në jetën e një çifti. Mhm. Çfarë mm -hmm. duhet të jetë konstante në jetën e një çifti? Për sa i përket këtyre, përkujdesjeve, gjesteve, sjelljeve. Po ne e kemi thënë dhe herë tjetër, unë duke nisur nga mëngjesi, për shembull studimet kanë treguar që çiftet që puthen me njërin tjetrin para se të shkojnë në punët e tyre, kanë një ditë më të lumtur se çiftet që nuk e bëjnë këtë gjë. Po pse nuk e bëjnë ata që nuk e bëjnë? Ka një arsye për shembull sepse ti ikën fare pa takuar nga shtëpia? Harrojnë. Një puthje, një puthje që të zgjon, e kupton ti? Që ti dhe i lagësh su. Po po. Më falni po, çuna po. Tani kshu i bie. Këto duan që të zgjon me. Nuk ju ndihmoj dot. Me tërsellim madje. Kam përshtypjen unë. Ju duhet jeni pak më të vëmendshëm kur jeni, femrat po. tregojnë diçka. Si se kshu dhe mësoni diçka. Jeni jeni gra po. tipike tha, në momentin që merrni një di, një gjë kërkoni një gjë tjetër. Apo jo. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim. Shëndet Lori. Fjalë e vërtet. Në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Në klubin e mëngjesit në Club FM në 104, dua t'ju njoftoj se Tirana Expo Center, e cila është e vetmja qendër gjigante dhe moderne për zhvillimin e panaireve këtu në Shqipëri, ka në datën 19 deri në 21 mars panairin e shëndetësisë të njohur si Medical Expo, i cili është një event uh, që përmbledh së bashku operatorë të shërbimeve mjekësore, prodhues, shpërndarës dhe konsumatorë në një përpjekje për të zbuluar tendencat e sektorit shëndetësor si dhe vizionin e industrisë mjekësore për të ardhmen. Tre ditë inovacion, ekspozicion dhe show në Medical Expo është një mundësi unike që individët të shohin të ekspozuara të gjitha gamën e shërbimeve shëndetësore dhe farmaceutike, të shërbimeve direkte dhe mbështetëse në misionin human të ruajtjes së jetës dhe përmirësimin e shëndetit dhe standardeve mm -hmm. shëndetësore. Të gjithë të interesuarit mund të rezervojnë stendën e tyre nëpërmjet numrit të telefonit 04 23 57 900 ose në adresën e e-mailit expo@prespavizinvest pikë com. Kjo ky event do të zgjasë nga data 19 deri në datën 21 mars. Në Tirana Expo Center. Shumë mirë. Ëm um, dhe meqë jemi tek pajisjet mjekësore, ëh, mm -hmm. uh, do t'ju tregoj një pajisje mjekësore me katër këmbë. Mm. Me po, katër këmbë. Po, emrin, uh, emrin e ka Frankie. Dhe është kjo pajisja këtu. Jo. Jo. Është një qen. Është një qen i cili i cili është një miks robot i bie. Jo, është është një qen një miks i racës pastorit gjerman, siç i thonë, qenit ah. kufirit. Edhe çfarë ky mund të bëjë? Frankie është është trajnuar nga shkencëtarët mhm. dhe këtë lajm unë e sjell nga Medical News Today. Ëm është trajnuar që të nuhasë kancerin në tiroide. Wow. Ky mund ta bëjë atë me një uh, saktësi të habitshme. Mhm. Çfarë mm -hmm. çfarë ka ndodhur është kjo. E kanë marrë qenin dhe e kanë stërvitur që në rastin se në urinën e pacientëve mm -hmm. arrin të dallojë uh, kancerin në tir mm -hmm. tiroide të ulet menjëherë në vend. Në rast se nuk arrin që ta nuhasë, kthehet mbrapsht andej nga ka ardhur dhe largohet. Uh, dhe Frenki e ka bërë këtë në 34 raste me saktësi 30 herë, që do të thotë 90% i saktë. Ëh uh, wow. dhe këta kanë marrë uh, pacientë, të cilët e kishin të konfirmuar mm -hmm. sëmundjen për shkak të një pra biopsie. E dinin që e kishin dhe qeni uh, shkonte i mbante erë urinës së pacientit dhe verifikonte aty ku kishte me 90% Saktësi. Tani shkencëtarët thonë që është është një metodë që në në terma numerik ka të njëjtën saktësi me me biopsinë që bëhet me gjilpërë mm -hmm. dhe dhe thonë ata Frenki. Nuk kanë nevojë pse është shkojnë kot njerëz. Po, është shumë më i këndshëm se sa një gjilpërë në atë rast. Dhe mund të jetë Domethënë, është një, është një mundësi që të trajnosh edhe qen të tjerë po, të bëjnë të njëjtën gjë. Frenki, në rast se, për shumë, në këto dilema të forta, arrin që Ta provojë që të japin një kështu. Ka ushë që Frenki nuk është mjek. Tani një gjë që është e çuditshme është kjo që mjekët nuk dinë të thonë se çfarë po nuhat qeni. Mm. Nuk e dinë se çfarë çfarë është ekzaktësisht që ai nuhat, por që ia del. Nuk përjashtohet mundësia që t'i futesh thikës kot, që mund të gabojë Frenki. E kam jo, e kam shpjeguar unë që Frenki do ishte vetëm uh, vetëm uh, filtri i parë, pastaj do bëshin ato të tjera. Nuk ishte kaq e kollajshme. Pastaj vjen që me atë me atë me nxit të operojë Frenki. Pastaj argëtohet Frenki ulet në të operojë ulet në madje. Në një të vëda. Doktor Frenki, po uh, që është interesante. Ëm. Um, po. Pra. Dhe një studim i cili nga sa duket ka i ka befasuar njerëzit, mm. ka befasuar. Ëm um, tani qentë kanë Këta kanë trajnuar dhe dy qen të tjerë që janë qen të trajnuar për për bomba, -hmm. që në të ardhmen edhe këta të fillojnë të përdoren në këtë mënyrë, mm -hmm. duan edhe që të shpikin nëse ia dalim thonë, nëse ia dalim që të kuptojmë se çfarë ata po nuhasin, ne mund ndërtonim një hundë një robot, një hundë elektronike, po. mm -hmm. që do të ishte një hundë në thonjëza, diagnostikuese që vjen doktori dhe të vë të vë atë aparatin që supozohet është hunda, mm -hmm. edhe në bazë nuhatjes, pastaj që bën aparati. Ne e dimë që qentë kanë një nuhatje shumë herë më të lartë se kafshët e tjera. E kanë 100.000 mm -hmm. herë më të mirë se te njeriu. Po. 100 ti mendon që qeni nuhat më mirë se njeriu, dhe thua me mendje, them unë, për shembull, nja 5 herë, 6 herë më mirë, mm -hmm. ndoshta 10 herë më mirë, 100.000 herë. Më e ndjeshme se njeriu. Tmerrsisht. Po, imagjino. 100.000 herë më mirë. Kështu që është, do ishte e komplikuar, dhe e vështirë ta bëja atë hundën elektronike. Lorenzo Jovanotti do të vijë tani me këngën e vet Sabato, miq të dashur, ora është 8 e 30 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM Silenzia il cellulare che non ti serve a niente A meno che non Dhe tani Ai, ai, ai, a e dini se Dini se Dhe tani A e dini se Me Jerin në klubin e mëngjesit Fejsbuku e di se sa herë keni gjurmuar ishin tuaj. Rrjeti social mban shënim se çfarë kërkoni si dhe profilet që ju vizitoni. Vetëm 1.5 për qind e popullsisë botërore i ka në mënyrë natyrale flokët e kuqe. Fillimisht Coca-Cola ishte prodhuar për të shëruar dhimbjet e kokës. Sipas një studimi, mbajtja e çrregullt e shtratit është më e shëndetshme. Uji që jeni duke pirë me shumë gjasa ka qenë pirë nga njerëz apo kafshë të tjera më parë. Në vitin dy mijë e gjashtë, disa të rinj u ngjitën në malin Ben Nevis, më i larti në Britani dhe në majën e saj gjetën një piano. Uji i ngrohtë ju freskon më shumë se uji i ftohtë. Në provincën Chaiyaphum të Tajlandës gjendet një shkëmb në formën e Kupës së Botës. Parku Nacional Pa Hin Ngam apo hapësira e gurëve të bukur është bërë pikë turistike ku njerëz nga vende të ndryshme dëshirojnë të bëjnë fotografi. Mushkonjat jo vetëm që ju thithin gjakun, por ato bëjnë edhe urinën në vendin e pickimit. Si Adolf Hitler ashtu dhe Osama Bin Laden kanë qenë të nominuar për çmimin Nobel për paqe. Toreadori Torero Alvaro Munera i dha fund karrierës së tij papritur në mes të një dyluftimi me një dem, pasi u ndërgjegjësua se ishte duke e vrarë atë pa asnjë arsye. Në Zvicër, çdo qytetar është i detyruar të kryejë stërvitje ushtarake. Në përfundim ai fiton të drejtën për të mbajtur armë. Kjo është arsyeja që Zvicra është nga vendet me më shumë armë në duart e popullatës. Është përllogaritur se vetëm 15 minuta stërvitje e rregullt në ditë e zgjat jetën tuaj mesatarisht me 3 vjet. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, 8 e 39 minuta në këto çaste. Miq të dashur, ju përshëndesim. Shkencëtarët uh, ju rekomandojnë që të bëni kujdes me mikrogjumet. Me çfarë? Do ndrohet ora tani oh. afër. Do ndrohet ora dhe kur ndrohet ora, thon uh, shkencëtarët, është vënë re diçka. Ë uh, që rriten shanset për aksidente, qofshin këto automobilistike apo në vendin e punës, për shembull për ata që punojnë me makineri, mm -hmm. e gjëra që mund të kenë një masë rreziku, ë uh, rriten shanset e aksidenteve në punë gjatë uh, javës së parë dhe të dytë mbas ndrimit të orës në pranverë, sepse humbasin një orë gjumë mm -hmm. dhe njerëzit duket sikur janë më të prirur për të për të rënë në këto që quhen mikrogjume. Mhm. Mikrogjume janë nuk janë kështu me gërhima, por janë momente momente nga këto delikate që të shkon koka një mhm. mbrapa, sepse nuk janë ngopur. Janë shumë të rrezikshme, thon ata. E njëjta gjë vihet re në vjeshtë kur ne fitojmë një orë gjumë që për ato dy javët e para bie numri i aksidenteve në normën. Sikur njerëzit janë pak më të ngopur me gjumë se zakonisht. Kështu që çfarë mund të bësh në këto dy javë para ndrimit të orës, thon shkencëtarët, është të shkosh të flesh më herët mhm. sepse është e rëndësishme. Ë uh, që mos ta gjesh veten në në situatën e të qenit dremitur. Sidomos ata që janë në, në punë për shembull që e kërkojnë një lloj vëmendje të shtuar. Ke edhe po. jetën e njerëzve në dorë për shembull, uh, si një shofer autobusi apo një po. pilot, a ku di unë se çfarë, gjithë ato. Edhe doktorët që ose më kanë po, për shembull. Drejt, është është vërtet kjo, por është një studim i cili është botuar edhe në atë që quhet ditari uh, New England Journal of Medicine, ditari shkencor uh, që e përmban edhe edhe këtë edhe Science Christian Science Monitor gjithashtu raportojnë për këtë. Kështu që kujdes, vjen nga një vjen nga një hormon i cili ë uh, është i lidhur me gjumin, ë uh, dhe dhe ky hormon fillon edhe prodhohet melatonin quhet, fillon edhe prodhohet atëherë kur jashtë është errësirë. Kështu që ne shikojmë errësirë, truri fillon edhe prodhon melatoninë dhe mm. melatonina ndihmon që ti të flesh gjumë. Mm. Ë uh, por në rastet kur dita zgjatet, uh, dhe nuk ka errësirë, pra se kjo është direkt e lidhur me errësirën, atëherë prodhimi i melatoninës vonohet, kështu që edhe gjumi të vjen më vonë. Do zë po. Mhm. Po gjithsesi. Okej, okay. kaq për uh, kaq për tani, doja që të bëj uh, kemi dy gjëra. E para, zërin, të cilin ende nuk e kanë zbuluar se kujt i përket, dhe pastaj unë do t'ju vë një tingull të vogël që dua t'ma zbuloni se ç'është. Dakord. Nuk diskutohet ajo që vjen tek presidenti, diskutohet ajo që reflekton presidenti në në publik, qoftë edhe me heshtje. Mhm. Çfarë kanë thënë Olta? Më kanë thënë Bujar Nishani. Jo, po nuk kishte Meta. Bujari nuk kishte. Bujar Nishani nuk është. Nuk mund të flasë presidenti për presidentin. Tash unë edhe unë mendova që mund të kishte qenë, por gjithsesi, ë Por nuk ka as zërin e ngjashëm jo, për personazhin. Jo, nuk është, pra, nuk është, nuk është. E dëgjojmë edhe një herë, e dëgjojmë edhe një herë. Atëherë kujdes dhe jep pak ndihmë. Nuk diskutohet ajo që vjen tek presidenti, diskutohet ajo që reflekton presidentin në publik, qoftë edhe me heshtje. Atëherë kush mund të jetë? Unë s'kam asnjë ide. E ke gjetur sot po? E vështirë është. Jep në një, jep në një, s'e di. Po mund të themi që është majtas si politikan. Është një politikan majtas, majtas. dashur. Është deputet? Tani nuk mund të jap më shumë ndihma sepse pastaj timbri i zërit tradhton. Okej, okay, mirë dakor. Sa ka majtas alti. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. E dëgjojmë një herë të fundit. Nuk diskutohet ajo që vjen tek presidenti, diskutohet ajo që reflekton presidentin në, në publik, qoftë edhe me heshtje. Tek ajo ë. Mm. Okej, nëse okej, nuk e unë nuk e gjej dot. Jo Edi Rama, ju lutem. Atëherë dëgjoni me vëmendje tani këtë tingull. Mhm. Mm këtë tingull. Çfarë është duke ndodhur këtu? E dëgjove Olta? Edhe një herë dëgjova po. Jemi në natyrë? Jemi në natyrë, po. 0-6-9-20-70-2-2-2 Si, si the? Jemi në livadh Jo, mund të jemi në një vend shumë më të qetë. Duke kullotur delet. Kujdes. Çfarë është ajo? Jemi në natyrë, mm -hmm. kaq për tani. Jemi në natyrë. Okay. Dua që të hedhim edhe një quiz me seri sot miq të dashur, si tematikë kemi shkencën. Pyetje të ndryshme. Nga shkenca. Shkenca, mm -hmm. nga shkenca nga biologjia, gjeografia, kimia, kimia, fizika, gjitha këto gjëra të bukura pra janë sot uh, të përfshira dhe fillojmë me biologjinë meqë ra fjala. Mhm. Mm Ky proces i ngrohjes së vezëve tek zogjtë quhet si quhet? Si quhet? 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues është një term uh, më shkencor që përdoret mm. më biologik nëse mund të themi është procesi i ngrohjes së vezëve tek zogjtë mm -hmm. Sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni Atëherë, dy gjëra që dua të përmend në këto momente është e para e punës Kjo zhurma miq të dashur është, është lëvizja, është ecja mm -hmm. është ecja e një, e një... Insekti Ok, insekti, një krijesë, një insekti Po, um, kujdes Nuk është diçka vokale, nuk bëhet me zë Është vrapim. Mua më thonë që është një gjarpër me zile. Jo, nuk është një gjarpër me zile. Jo. Një gjinkall. Mm. Kujdes. Do t'i shkoj mendja. Një biçikletë. Mhm. Jo, nuk është një biçikletë. Atëherë thashë është një insekt, kështu që e lëmë, e lëmë se nuk është, nuk është aty. Është Ilir Meta. Jo, po. Ah, Ilir Meta mund të ishte përgjigja për zërin misterioz, po, por po, është apo është? Jo, jo, nuk është pra, jo, Ilir Meta. E dëgjojmë dhe një tjetër kujdes, nuk është Ilir Meta. Është brenda Partisë Socialiste. Është në PS. Kujdes. Nuk diskutohet ajo që vjen tek presidenti, diskutohet ajo që reflekton presidenti në në publik, qoftë edhe me heshtje. Okej. Okay. 069 20 70 222 069 20 70 222 është ky njëri nga senatorët? Si quhen këta të vjetrit? Senatorët. Ah. Okej. Okay. Mirë, uh, unë mendoja që wow. uh, e, e kam gjetur. E kam gjetur sepse edhe unë po atë po mendoja, kështu që Altini ma ma dha të gatshme. Ë, uh, më qira fjala, ë uh, tek uh, Partia Socialiste. Tam. Është uh, futur në burg. Oh, oh. është futur në burg. Një burgjet. Është futur në burg një mbledhës i plehrave në Atlanta, në Shtetet e ah, Bashkuara të Amerikës, në ah. Atlanta, Georgia, në njërën prej uh, këtyre lagjeve ë uh, po themi periferike këto lagjet e pasura të, të Atlantës. Atlanta është një qytet i shtrirë në në tmerr. Domethënë është ajo që quhet uh, urban sprawl, që thonë këta ajo përhapja urbane dhe Atlanta mm. është është vendi ku edhe edhe orët ë uh, që në që shpenzon njeriu në trafik janë janë më të gjatat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhen ja 2 orë me shku në punë, 2 orë me ardh, oh, sepse është gjithandej domethënë një qytet shumë shumë i shtrirë. Ai gjithë gjithsesi, ë um, Ideja është që në njërën prej këtyre lagjeve në Atlanta, mm -hmm. paskan një urdhër të brendshëm të qytetit, kanë votuar njerëzit, se kanë një çik këtë, sidomos në nivelin lokal, këtë, po jo, kjo është tip demokracie referendare që mblidhet qyteti, atje dhe vendosin që nuk do të vijë kamioni për të marrë plehrat para orës 7. Sepse sepse shkakton zhurmë, mm -hmm. edhe në pim pim pim ngritja e kazanëve baba bum baba bam baba bum baba bam baba bum baba bam, zgjon gjithë njerëzit nga gjumi. Dhe këta e kanë vendosur me ligj të qytetit që mm -hmm. kamioni i plehrave, mbledhja e plehrave, pra nuk mund të jetë para orës 7. Dhe vjen aty një shumë kanë menduar. Djalë i ri, po mirë e kanë menduar vërtet. Ai ishte në orën 5 e 10 minuta duke tërhequr ka, kazanët e plehrave dhe vjen policia dhe e arreston quhet Kevin McGill është dënuar me 30 ditë burg për marrjen e plehrave. Ka lëzë për bërjen e punës, po. Nuk e di nuk ka zbatuar orarin, por në lagjen time në 2 e gjysmë të natës. Të të mëngjesit. Po, Ora, këta në Amerikë paskan bërë kështu pra. Thonë thotë njëri nga persona, kjo është në Sandy Springs në në Atlanta. Por gjithsesi, uh, thotë uh, Bill Riley, i cili është prokurori në këtë rast, mm -hmm. që ka vendosur ta çojë në burg dhe e ka marrë dënimin nga gjykata mm -hmm. me 30 mhm. ditë burg, për shkak se i kemi gjobitur disa herë thotë dhe nuk funksionon. E vetmja mënyrë se si marrin vesh është burg Burgu. dhe është kur bëhet të... Po, po. Tani që kanë të jashtë. Tani më lejon për një moment që mhm. të mm -hmm. tregoj diçka. Ky zotria, pra që që u arrestua Kevin McGill mm. është baba i katër fëmijëve, ka një grua në shtëpi, ka edhe dyqan. Tani ka lënë një bie katër jetimë. Ka lënë katër jetimë. Po themi për po, shih se çfarë zgjidhje kanë gjetur ata. Tani e kam seriozisht në Amerikë. Mm -hmm. Ky do ta bëjë burgun katërmbëdhjetë fundjava me radhë. Të shtunën të dielën ky shkon në burg. Të hënën në mëngjes ky del nga burgu shkon në punë, shkon në shtëpi mbas pune, të shtunën në mëngjes paraqitet futet prap në burg. 14 fundjava me radhë, çdo fundjavë ky do të shkojë të bëjë 30 mm. ditë derisa të numërohen 30. Është qytetar i edukuar dhe i bindur. Jo, është një lehtësi që i ka dhënë shteti, ka thënë të kam dënuar 30 ditë, do më japësh 30 ditë në burg. Mm. Nuk po t'i marr 30 ditë rresht, do më japësh 14 javë me radhë, Edhe e nxjerr të hënën pret ti të shtunën hiç, pret të dielën. Ta harrojnë brenda po. 14 vjet. Nga 14 fundjava. Mund të ndodhë ashtu. Do thuash se kush e futi, kush e nxjerr, kush e futi, kush e nxjerr. Se ne jemi për këtë punë këtu në Shqipëri. Po, po, po. Se do shumë do shumë letra, ku di unë se çfarë, por që që nuk mendoj se është aq e vështirë. Jo, a nuk e ke ti që të bëhet çështje dhe skandal po. publik disa herë për shkak kur ti merr kryefamiliarin që ka një fëmijë të sëmurë se ka lidhur mm. dritën dhe e fut në burg. Mm. Okej, si të kështu? Zgjidhen kështu. Po hajde, hajde një herë, hajde një herë në javë. Hajde një herë në javë. Hajde çdo ditë edhe edhe takohemi pastaj. Dëgjomë, a mund të bëjmë një pyetje tjetër nga shkenca? A na e kanë gjetur? Të parën fillimisht. Olta. Jo. Procesi i ngrohjes së jo. vezë. Mirë, okay, jo, pyetimi vetëm e kaq. E lëmë pra. Fillon me i. I. Nuk është aq e vështirë. Procesi i ngrohjes së vezëve tek shpendët, e kemi mësuar në biologji, fillon me i. A, kemi edhe romanin Drita midis oqeaneve Miss Dashuri një roman nga M. L. Stedman është njëri nga librat e listës e bestsellerëve në New York Times mm -hmm. Por mhm. ne do të japim uh, kopje të këtij uh, romani gjatë gjithë javës Këtu njërën, po njërën e kemi dhënë pak më herët në program Njërën do ta japim tani për një pyetje nga shkenca Por më parë do t'ia jap fjalën Oltës që t'na tregoj se çfarë ka qenë përgjigja e fundit dhe kush ka fituar Ka fituar Aleko dhe thotë inkubimi. Bravo. Inkubacion. Dy bileta për në Cineplexx. Okej. Okay. Atëherë. Hmm. Do të marrë një kopje të Drita midis oqeaneve. Ai që do të vijë i pari apo ajo që do të vijë e para me përgjigjen e saktë për pyetjen Titani Mm -hmm. është një hënë. Mm -hmm. Është një hënë aq e madhe sa është më e madhe se planeti Mërkur. Por Titani vetë është thjesht një hënë, një satelit i këtij planeti. I cili planet? Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Nëse do ta formulonim ndryshe pyetjen, do të thoshim që Ky planet është aq i madh sa që ka satelitë më të mëdhenj se planetet e tjerë. Mhm. Mm ka Titanin, hënën e vet, më të madh se sa një planet që është Mërkuri për shembull. Mm -hmm. 0692070222, kështu që do të thoshte që në qoftë se Titani dilte nga orbita e këtij, mm -hmm. mund ndoshta të zinte një vend rreth diellit pastaj edhe të ishte një planet gjithsesi më i madh se Mërkuri. Apo ja. Po. Nesër Drita midis oqeaneve është për atë që do të vijë i pari 069 20 70 222 069 20 70 222 është numri i telefonit ku mund të dërgoni përgjigjet tuaja. Ndërkohë të ka mbetur një gjë tjetër. Më ka ngelur fituesi i këngës së ditës, mhm. është Melisa fiton një lule nga bota e luleve. Bravo i qoftë edhe Melisës. Me zërin për gjumë. Oh, zëri. Është i Pandeli Majkos. Bravo. Nuk diskutohet ajo që vjen tek presidenti, diskutohet ajo që reflekton presidenti në në publik, qoftë edhe me heshtje. Ok, unë as kështu s'e njoha që është eh, Pandeli, po gjithsesi Pandeli Majko. E ka gjetur Mateo fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Faleminderit Art Center Tirana, faleminderit. Mateo, Mateo, bravo. Art Center Tirana është kurs fotografie. Mateo ke fituar një kurs fotografie. Sa bukur është. Tani, mm. kjo është një ndodhi e cila siç është marrë vesh nga iniciatori i saj, nga nismëtari i saj, Steven O'Laughing, uh, nuk bëhet për paratë, por bëhet mm. për çështje parimi. Thotë ai, është ai është një kamarier i cili uh, nuk e ka shumë problem kur uh, njerëzit nuk i lënë bakshish, por e ka shumë problem kur njerëzit i ikin pa paguar. Po, edhe ka nxjerrë në fotografi uh, dy gota, miq të dashur, ka nxjerrë në fotografi dy gota. Këto janë uh, dy gota, të cilat të cilat janë lënë bosh nga dy zonjusha, mm -hmm. uh, të cilat mbasi kanë pirë për qejfin e tyre janë larguar pa paguar nga dyqani. Po, wow. Po, ky e ka nxjerrë këtë në Craigslist. Kemi folur herë tjetër për Craigslist, është faqja ku ti mund të njoftosh mbi gjithçka, të shesësh, të blesh, të kërkosh gjëra dhe është e gjitha falas. Craigslist mm -hmm. është shumë e përhapur dhe dhe falas falë Craigut që është uh, goxha burrë. Por gjithsesi, në seksionin e takimeve të humbura, ka një ka një seksion aty është quhet missing encounters. Mm -hmm. Që do të thotë që në qoftë se ti shikon për shembull një vajzë të bukur në autobus, autobus apo në tren apo diçka tjetër, por që nuk të jepet rasti dhe do kush e di, dëshpërimisht ndoshta ajo e lexon, mm -hmm. thua ti, domethënë se çdo qytet ka këtë listën e vet. Ti thua sot, sot, sot u pamë në autobusin e Unazës rreth orës 7:15 minuta. Ti kishe veshur një çantë Nuk ti kishe veshur një pallto të kuqe, mbaje një çantë të bardhë, a ku di unë se çfarë? E përshkruan. Unë të pashë aty isha një djalë i ulur. Ëh, mm. dhe nëse ajo e ka e ka e ka, domethënë nëse ka qenë dy palshe, si thuash ajo që vëmendje nga të dyja. Djali mendon se ka ndodhur, dhe nëse ajo e lexon, këta munden ndoshta të lidhen. Ky ka vajtur dhe ka shkruar si për uh, si për të gjetur dashuri, por në fakt me ironi ka dashur që t'thotë që Është shumë e shëmtuar gjëja që keni bërë. Thotë unë po kërkoj dy bjonde, thotë që keni ardhur sot në restorantin tonë rreth orës 3:45. Thotë juve, cilave ju solla një faturë thotë për 6 dollarë e 50 cent dhe ikët pa paguar pijet tuaja. Ju bjonde thotë njëra prej cilave duket që është komplet neurotike si puna ime, thotë ai sepse ka shtrydhur limonin, tjetra e ka kafshuar si puna ime, thotë ai. Kështu që unë mendoj se ka një lidhje midis nesh. Kështu që nëse e ndjeni thotë për një treshe të zjarrtë apo nëse doni të vini të paguani faturën tuaj, ju lutem më kontaktoni. Sepse e bëj thotë për gjithë kamarierët e po, botës. Po. Jo, drejtë është e drejtë. Normal. Tash dikush që na dëgjon që ka punuar kamarier dhe e ka provuar në kurrizin e vet që dikush vjen ha apo pi dhe pastaj largohet dhe ta lë ty atë për të borxhin, gropën e mm. vogël aty sado qoftë, është e kupton. Ne kemi parë që është ngec në fyt. Po. Unë vetë pija. Minimumi. Po pija. Kush e di? Kush e di? Mirë, okay. Do të kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Akoma s'kemi luajtur sharadio, miq të dashur, por do të luajmë pak më vonë. Ndërkohë që dua të kujtoj. Do të kemi dy madje, dy. Tani e ka Jeri, mund të losë. Erdhi, okay. Po të erdhi qejfi. Ndërkohë që i ka ardhur. Gocat bëjnë qejf gjatë 4 minutave që është kënga. Mhm. Dhe pas uh, publicitetit ne kthehemi sërish. Po, ne do të ne do të kthehemi sërish. Kemi edhe tingullin, mos harro këtë tingullin, Altin që uh, dëgjohet këtu. S'e kanë gjetur akoma. Akoma. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ju urojmë një ditë fantastike. Jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Olsen dhe Lorin. Ne po bëhemi gati për Sharadio këtu në klubin e mëngjesit, por ora është 9:20 në këtë moment. Unë dua t'ju kujtoj miq se Tirana Expo Center, e cila është qendra gjigante moderne për zhvillimin e panaireve në Shqipëri, nga data 19 deri në datën 21 mars do të ketë panairin e shëndetësisë që quhet Medical Expo dhe është eventi që mbledh së bashku operatorët e shërbimeve mjekësore, prodhuese, shpërndarëse dhe konsumatore në një përpjekje për të zbuluar tendencat e sektorit shëndetësor si dhe vizionin e industrisë mjekësore për të ardhmen. Kështu që gjithë këto aparaturat e reja, shërbimet e reja dhe inovacionet e ndryshme që ndodhin për sa i përket shëndetësisë dhe shërbimeve shëndetësore do të jenë të gjitha tek Tirana Expo Center në Medical Expo nga data 19 deri në datën 21 mars. Dhe për të rezervuar stendën tuaj ka dy mënyra. E para është numri i telefonit 04 23 57 900 ose në adresën e emailit expo@prespavizinvest.com. Okej. Okay. Gati pra për Sharadio, vajzat e kanë menduar një fjalë, ndaj dhe jemi gati që t'ua zbulojmë se cila është fjala e tyre. Kështu që goca le ta shtyjmë uh, drejt greminës. Hopa. Sharada. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë, goca, goca. Mm -hmm. A pihet? Jo. A hahet, Ieri. No. No. A është kjo një gjë që preket? Po. po. Preket është e butë. Jo, jo. Jo, jo është është një pak shumë e fortë, mm. domethënë nuk është mm. send, Ieri. Po. Është një send, është një send i vogël mbahet në xhep. Një send pune. Po çfarë? Një sekondë, një sekondë me përgjigjen. Në xhep jo. Jo në xhep. Nuk e ka funksionin. Po në çantë, po në çantë? Jo, jo as në çantë mbahet. Jo. Po lihet në një vend, domethënë. Ka një vend në shtëpi. Është pjesë e diçka e tjetër. Është pjesë e diçka e tjetër. Mm, po. Pjesë e një mobilieje. E kemi për qef, ndërkohë dikush tjetër e ka për punë. Ne e kemi për qef atë. Nëse do ta thosha më saktë është pjesë e një aparati, po, po jo aparati. Me kë, Ieri. Mm, jo, çfarë është K, Ieri? Kabli apo jo? Jo, është një pjesë e një aparati fotografik. Jo fotografik. Jo fotografik, aparati aparati aparati regjistrues, celular. I... Aparati regjistrues uh... ndoshta mund të ketë, po jo, mos u ngatërro. Edhe celulari, por jo, jo. Lëre fare, ne kërkojmë. Ta lëmë celularin. Ky është për të ndriçuar. Jo. Është elektrik dore. Jo. Jo. Ah. Po e mërzitshme. Jo, jo. Çfarë është? Çfarë është më shumë? Ndihmoni vajza, na ndihmoni. Nëse ti e prek, nëse ti e prek për një aparat të caktuar, nëse ti e prek këtë gjën, lëshon tinguj. Oh, sa thjesht që është. Ju dhash shumë dhe për një dhe Ieri. Aha, tani pjesë një vegle, pjesë një vegle muzikore. Në këtë rast po. po. Është një T, fillon me T. Bravo. Edhe pianoja ka 88 të tilla. Bravo. Bravo Blendi. Ata që i qeve. Po ti nuk e gjete Altin, kështu që. Nuk e gjeta. Okej. Po ne jemi ortak që këtu fillon me T miq dashur, mund të jetë prej fildishi apo alabastre. Ëh, mhm. mirë, themi ose dish plastik, po ka dhe që janë dish plastik. Kthehemi pas pak te klubi i mëngjesit, miq dashur ju përshëndesim. Ishte sharada e vajzave, kur të kthehemi unë dhe Altini do të kemi një fjalë, goca duhet ta gjejnë i pari që e ka gjetur, Ora është 9:27 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së dhe jemi gati. Një sekondë. Nuk duam të shkojmë uh, direkt atje. Oh. Para se, para se jo, më fal, mhm. kërkoj ndjesë. Ëm para se të pyesim Oltën, nëse kemi gjetur se cili është planeti që ka për hënë mm -hmm. Titanin për të fituar një kopje të romanit Drita midis oqeaneve. Saturni dhe e ka gjetur Renata. Është Saturni. Bravo. Faleminderit Olta. Faleminderit Renata. Mhm. Mm mm, mm -mm -mm Ok, unë jam gati, mund të bëj një tjetër pyetje nga shkenca nëse doni. Atëherë kjo është një pyetje e shkencës, po të shikojmë nëse juve e, e njihni historinë e shkencës në këtë sens, mm -hmm. apo jeni të shkathët në kërkime. Homo erectus në këtë ishull. Në cilin ishull? Homo erectusi. Mm. Njeriu i ngritur në këmbë. Pra. Të të parit Homo, homo... erectus. Reptus. I i pari Homo erectus. Erectus, më fal. Që janë edhe pasardhësit e tu. Aldin. Më fal paraardhësit. Para, paraardhësit. Paraardhësit e Homo erectusi, Homo erectusi. Një pra, ka qenë një Periudhë në kohë kur uh, mm -hmm. i binim maces literalisht me me, me shkop. Apo ku ta di se çfarë Por gjithsesi Gjithsesi uh, uh, Kafka pra Kafka e homo erectusit Kafka e homo erectusit është gjetur në vitin 1891 nga Eugene Dubois mm -hmm. Në këtë ishull Eugene Dubois Eugene Dubois Ose si këndon këngëtarja në blues, me të tjerët mund ta ndash, por për vete më mirë ta mbash. E përdorim për ditë një send të tillë apo jo? Po gati për ditë tjetër pothuajse. Më shumë se një herë? Më shumë, jo, zakonisht janë me një përdorim pastaj. Ah, si përdorim. T'i flak në vrimë. Mhm, në vrimën e zezë. Po themi. E vrimjeri simbolizohet kosh. Është kosh për kosh. Mirë, mirë. Është perfekt muzikor po themi. E atë po mendoj atë. Ora është 9:36 minuta jemi në klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Mm -hmm. Kërkon fjalën e ka Olta për të na thënë për uh, në lidhje me fituesin. Tha të lutem Olta, falsi falsi falsi duan Olta. Falsi një ri Olta. Mos bëj kështu tani. Ha, djevi. Më shpish, më shpish. Ah, si më mirë tani. Sa të shprishur? Si. Hajde, jepi ora. Kapeni atë buburrecin që është duke ecur. Kapeni atë buburrecin që është duke ecur, është në fakt, është në fakt. Kjo është është vrapimi i tartabiqes, miq të dashur. Kujdes. Në klubin e mëngjesit. Ne mezi arritëm t'i montonim një mikrofon. Po, dëgjoj, ky është një regjistrim, ky që do të dëgjosh tani, është një regjistrim i mhm. bërë me të vërtetë me me aparatura shumë të sofistikuara që mund të regjistrojnë dhe kapin tinguj jashtëzakonisht të ulët që veshi i njeriut nuk i dëgjon. Uh, ndoshta e dëgjoni për herë të parë këtë tingull mm -hmm. dhe mund mos jeni mësuar. Dakor. Por, po të vrisni pak mendjen, mund ta gjeni se çfarë është regjistruar këtu. Mhm. Mm Çfarë mm -hmm. është regjistruar këtu? Nuk jemi shumë larg nga e para Nuk kemi shkuar shumë larg nga e para. Por çfarë është regjistruar këtu? Po të ishim ndoshta me vesh super potent, dhe t'i vinim në punë në një ambient të qetë, ndoshta mund ta dëgjonim këtë. Okej. Okay. Mendoj se mjafton. Ndërkohë tartabishen E ka gjetur Edlira, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Ardiana. Tartabiqen e ka gjetur Edlira. Mhm. Se mendoj që ta dëgjojnë në radio për shembull që dëgjon një zotëri në makinë duke ikur për punë dhe dëgjon dikën në radio që thotë tartabiqen e ka gjetur Edlira, fiton një fiton një dhuratë. Ndërkohë, tastierën, sharadën tonë e ka gjetur Arbiana dhe fiton një lule nga bota e luleve. Mm. Kartopeceta. Po. Kartopeceta është e saktë, bravo i qoftë. Është Bledi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Bledi. Bravo Bledi. Mm -hmm. Dhe ishulli është Java. Java është e saktë. Është Elona dy bileta për në Cineplex fiton. Bravo i qoftë mm. edhe Elonës. Okej, okay, mirë. Ëm um, unë uh, nëse doni, mund ta bëj edhe një pyetje tjetër. A je gati Altin? Po. Okej. Okay. Atëherë, kujdes. Po kërkojmë një shkencëtar nga lashtësia. Mhm. Mm një shkencëtar grek. Tan. Nga lashtësia. Teksti i të cilit ishte thelbësor në zhvillimin e gjeometrisë. Ai shkroi një tekst i cili u bë thelbësor në zhvillimin e shkencës që sot njihet si gjeometria. Mm -hmm. Pyetja është pra, cili është shkencëtari grek që shkroi elementet? Mhm. Mm Kështu quhet. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Cili ishte shkrimta ose shkencëtari grek Që shkroi elementet Mund ta quajmë babain e gjeometrisë Të pëlqejnë. Ë, uh, ndërkohë, ndërkohë, ndërkohë mund ta bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti dhe t'i mbajmë kuajt sepse Ella Henderson ka mbërritur me burrin në pasqyrë. Mirror Man. Mm. Jo The Man in the Mirror, që këndonte dikur Michael Jackson, por Mirror Man, më parë unë dua t'i pyes vetëm kaq. Kujdes. Pati një takim dypalësh midis dy krerësh të këtij niveli dje në Tiranë. Mm. Cili ishte niveli shtetëror ku dy vetë që përfaqësojnë të njëjtat zyra mm -hmm. në vende të ndryshme u takuan dje. Dakor. Okay. 069 20 70 222. Dy çfarë u takuan dje? në kryeqytetin tonë. ATB bashkë me Jen Sun do të vijë me Gold mbas pak. Ella Henderson tani vjen me Mirror Man. Altini e ofron këtë si konsum të mëngjesit. Më thotë se është shumë e bukur. Është vërtet apo jo? Po, po, po, le ta dëgjojmë. E dëgjojmë. Atëherë, atëherë, atëherë. Përpara se të vazhdojmë uh, programin tutje, Olta ka për të na treguar se kush ka fituar deri më tani, jepi Olta, mhm. faleminderit. Hë mi Olta jepi. Olta do japësh pra, apo po perëndim po do të japni. Yay. Atëherë Xhuli ka thënë se janë takuar dy kryeministrat. Janë takuar dy kryeministrat, mu dha kjo është e vërtetë, po, dy kolosët e politikës, po, po. dy dy homologët i bie në po, Kosovë dhe në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe kryeministri uh, Isa Mustafa i Kosovës që ishte në një vizitë dje këtu. Mhm. Mm dhe Erta ka thënë Euklidi Fiton dy bileta për në Cineplexx. Euklidi. Euklidi. Bravo i qoftë. Okej. Okay. Gazi na ka thënë që është një ushtri milingonash. Është një ushtri milingonash është e vërtetë. Wow. Atëherë, atëherë, regjistrimi i rrallë, tingull që në radio nuk do ta dëgjoni edhe aq shpesh, por kjo Dhe uli të gjithë mikrofonët është një koloni milingonash. Sa ka lezet. Me mikrofona ulur. Kështu do ishte emisioni në qoftë se ne do ishim milingona Në John Olten, e të një kërtës më poshtë të tjerët. Okej. Kjo ishte një milingona, një ushtri, një ushtri milingonash. Kush ishte Gazi the? Gazi. Gazi, bravo, Gazi. Ule të lutem. Ose ta bëjmë kështu. Kjo ishte, wow, e, e, e, është është e zhurmshme. Mm. Bota e milingonave. Shumë. Prandaj edhe janë ato. Unë surprizë që mund të ishte kaq e shumë. Po pra, nga sa duket, nga sa duket. Ja mësuam një gjë. Ëm. Dan kohën ju. Jo, ne nuk ankohemi. Për çfarë do të ankohemi ne? Jo, moj Olta, moj Olta. Ç'të them unë ty? Ç'të të them unë ty tani? Do thuash që më ke xhan. Të kam xhan. Nesër do të rikthehemi në klubin e mëngjesit miq të dashur me të tjera gjëra. Blendi Jeri Artini dhe Olta ju urojnë një ditë të mbarë përpara këtë mëngjes. Përshëndesim Oltën me këngën Too Old to Die Young. Too Old po, Too Old to Die Young. Faleminderit koleg. Wow. Do t'ju kujtoj se mbas pak këtu në valët e radios Club FM do të jetë Orgesa Zaimi me programin Music Box. Çfarë uh, çfarë klasifikimi ka sot? Uh, sot është klasifikimi amerikan. Amerikan ky Janki Janki Top 5 Janki Top 5, pas pak, me Orgesën po, dhe muzikë shumë të mirë çdo ditë nga ora 10 deri në orën 12 në mesditë. E mban Orgesa në ajër mëndje Uh, Së bashku me Altinin Po, on air, siç e thonë, si thonë, on air që, po, okay. Kemi fjalën e bukur shqipe, on air Po, në ajër, e mban në ajër Do lançojnë Ikim? Po